e yurmede allah beele o surda terɗe makko en jii kadi hol inniranoɗo yurmeende e nder alquran caggal nde janguden maande adanere comcol peewal ngol adama waɗana en jii jom bawɗe o jomiraɗo yurmeende makko e mabɓe joni eɗen natana jangde men ɗiɗeɓere maande ɗiɗeɓere nuhu e lanaka ndaren joni noon maande teeŋtunde ndeen ko ɗiɗiɓere nokkaande e nder defte ceniiɗe ɗe laana annabi nuhu suura sappo e nayi aye jeenayi mbele maande araano e mon tawa e nde nawora ɓeen wonɓe e dow leydi ko adi on yimɓe nuhu adnaaɓe tamudnaaɓe kam e ɓeen arnooɓe caggal maɓɓe ko allah tan andi nelaaɓe maɓɓe ngarino e maɓɓe ene ngardi e findeji ɓe payi juuɗe maɓɓe e kunuɗo maɓɓe kadi ɓe mbi kamɓe fof komin saliɓe konngol mon kadi so goonga amin jogii sikke mawɗo e dow ɗum ko noddirɗon min suura sappo e jeenayi aya capanɗe joyi e jeetati ko ɓeeɗo ngoni ɓe allah ɓurni e nder annabaɓe ummiɓe e adama kam e ɓen ɓe min ngabbini e nder laana wondude nuhu wondude iwdi ibrahima kam e israel e ɓen ɓe min ɗowno kadi min cuɓi ɗumen nde ɓe kalanano ɓe kabra mandeji jom moƴere o ɓe jani ɓe cujji eɓe goya ayeji tengtudi e nder alquran sura sappo e goo aya nogase joyi ha capanɗe nayyi e jeenayi hud sura sappo e goo aya nogase joyi walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nasirun mubinun min mbaɗi nuhu nelaɗo e yimɓe mum hono koreji mum o wiɓe ko min woni garɗo habrude on e jertinde on hud suura sappo e goho aya nogas jeegom an la taabudu ila inni akhafu alaykum azaba yawmin alimin beele ndewon allah sabu so wona ɗum miɗo hulani on lepte musɗe bonɗe ñalawma dargue Hud Sura Sapo Ego Aye Nogas Ejididi فقال الملائ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نزنكم كاذبين dañi e on saha won e yimɓe makko ɓe o yettinno on kabaru jawimo e nder hen goni e wiide min jaggirma tan ko a neɗɗo no amen ni hay hunde a ɓurani min ko pamor hakkille tan rewata e ma hay batte ko min ji ko ɓurɗa min min ji e mon ko on fenoɓe hud sura sappo e goo ay nogas e jeetati qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbiya wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumu ha wa antum laha karihuna o wi e yimɓe am holko ɗum nandata on so tawi mi heddima e bawɗe joomi am so ɗum yurmede hawnide e guite mon ɗen bawɗe garɗe e am ummorade e makko beele min poti ko wawnude on ɗe hay so on belaka ɗe miijo e namde ay nogas e jeetati holko ndeɗo yurmede addanma beele nde yurmede ina nandanma e nde adama hebno caggal nde janguɗa maande adanere nde hud suura sappo e goo aye nogas e jeenayi wa ya qawmi la asalukum alayhi malan in ajriya illa ala llahi wa ma ana bidaridi llazina amanu innahum malaqu rabbihim walakinni aradukum qawman tajhaluna ee yimɓe am mi ndartaani ngalu e mon njoɓdi am ko allah jogii mi riwtataa abada ɓen gonɗinɓe maɓe kawroyi e joom maɓɓe kono mi tawii kon ɗayɓe majjuɓe hud suura sappo e goo aya capantati wa yaa qawmi man yansuruni min allahi in darattahum afala tazakkaruna e yimɓe am hol dandowomi e kuugal allah somi riddiɓe beele oɗon ciftora hud sura sappo e goho aya capantati e goho wala aqulu lakum indi hazainu llahi wala alamu ghayba wala aqulu inni malakun wala aqulu alladhina tasdari ayunukum lan yutiyahum llahu khairan allahu alamu bima fi anfusihim inni idan lamin azalimina mi wiyata on ne ko min jogii ngalu allah alaa ko ngandumi ko andaka kadi mi wiyani komi maleyka fawti hen mi añata yimɓe ɓe haa mi wiya allah jaɓantaɓe sabu ko allah tan andi ko woni e ɓerɗe maɓɓe sabu somi winoɓe noon mami laato e fedde fenoɓe ɓe hud suura sappo e goo aya capantati e ɗiɗi qaalu ya nuhu qad jadaltana fa aksharta jidalana fa atina bima taiduna in kunta min asadiqina ɓe mbi e nuhu a haaldi e amen a haalti addan min ɗum noon e ɗum ko mbaajortoɗaa min so tawi ko e jom goongen njeeɗa hud suura sappo e goo aaya capantati e tati qaala innama aatikum bihi llahu inchaan wa ma antum bimujizina o heɓɓiti o wi ko allah tan addanta on ɗum so ina wela tawa ɗum worata on on daɗata hen hud sura sappo e goo aya capantati e nayi wala yanfa'ukum nashi in aradta an ansaha lakum in kana allahu yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un ɗon waaju am alanta on nafoore tawde ɗo jiɗannomi on waajade ɗo allah ina majjina on kanko woni jommon ko e makko woni duttor mon hud suura sappo e goo aya capantati e joyi am yaquulu naftara'u qul iniftaraytu'u faalayya ijrami wa ana bari'un mimma tujramuna walla ɓe mbiya o bismima mo wi so tawi mi bismima mo yo bonande am jantu e dow am hay hunde ko gonmi tinmi e bonandeji takkotunmi ɗi hud suura sappo e goo aya capantati e jeegom wa auhiya ila nuhin annahu lan yumina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yafaluna kadi nuhu habrama e yimɓe ma waɗata hankadi jaɓɓe so wona ɓen jabnoɓe woto mettin ko koɓe ndumino wadde e dow mum golle maɓɓe miijo e namde aya capantati e jeegom mbele ala jogoo sunaare batte golle bonɗe ɗe woɗɓe ngolli hakke hakkille ma mbele allah ina suno batte bakutuji yimɓe hud sura sappo e goo aya capantati e jeeɗiɗi wasnacil fulka bi ayunina wahyina wala tohaɗibni في الذين ظلموا إنهم عرقون kadi fewnu laana e yamirore amen hoto woytunomi ko fayti e ɓen saliɓe sabu koɓe yoleteɓe hud suura sappo e goo aya capantati e jeetati wa yasnau lfulka wa kullama marra alayhi maalun min qawmihi sahiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharuna nden o fewni lana ka e yamirore nde waktu fof mo koreji makko ɗi birtimbo keddo ina jalkita mbo o wiya ɓe so on jalkitimin baasi ala mamin jalkitoyo on hono noon hud suura sappo e goo aya capan tati e jeenayi fa saufa taalamuna man yaatin azabun yuhzihi wa yahillu alayhi azabun muqimun nden kadi gandoton holimo lepte kam e gacce bonɗe jogori yanoyde e dow mum miijo e namne aya capan tati e jeenayi allah ko jom baawɗe nuhu ko ɗoftiɗo mbele ɓen jalkitoɓe nuhu hande gona nimsoyoɓe hud sura sappo e goho aya capanɗe hatta iza jaa amruna wa farat tanuru qulna ihmil fiha min kulli zawjaini isnaini wahlaka illa man sabaqa alayhi qawlu wa man amana wa ma amana ma'u illa qalilun kadi nde yamirore amen ardi e maɓɓe nguleyki ha definirde nde ina waja min mbimo jolnu e lana he tagode fof dewol mum e gorol mum yantude e ɓesgu ma haa heddo ɓen ɓe ñawore yani emumen kam e ɓen gonɗinɓe tawi ni gonɗinnoɓe wonduɓe makko kewano miijo e namne aya capanɗe nayi holko wanno ɓen yimɓe inne ronoyde hulɓe allah gonɗinɓe ɗoftiɓe hud sura sappo e goo aya capanɗe nayi e goo wa qala arkabuu fiha bismillahi mujraha wa mursaha inna rabbi la gafurun rahimun o wi jole yo duñgol makka e dertugol makka won e inde allah e gonga jomam ko jaafotoɗo jurmotoɗo kadi mijo e namde aya capanɗe nayi e goo holmo allah yaafoto kadi holmo o hollata yurmede hud suura sappo e goo aya capanɗe nayi e ɗiɗi wa hiya tajri bihim fi mawji kaljibali wa naada nuhun abnahu wa kana fi mazilin ya bunayya arkab ma'ana wala takun ma alkafirina ɗon ka hayti ka nawiɓe hakkunde bempeje towɗe no tule nden nuhu noddi ɓiyum tawi ina woni sara laana ka e ɓingelam joldu e amen mbawsa heddodade e ɓe bonɓe miijo e namne holko addannoɓi nuhu o innirede tiɗɗo hoore caliɗo ƴeewen yeeso so tawi en kollanoma golle makko hud sura sappo e goho aya capanɗe nayi e tati qala sa'i ila jabalin yasimuni min alma'i qala la asima alyawma min amrillahi illa man rahima وهال بينهما الموج فكان من المغرقين وجابي miɗen moliyo e hayre beele mi daɗa e ndiyam ɗam ɗon nuhu wimbo hay goto wawa falade hande hoddira allah ngo fof ko halkotoɓe so wona on mo yurmede makko woni e mum nden tan bempeƴƴe keedi hakkunde mabɓe ɓiɗɗo o yante e yooliɓe miijo e namne aya capanɗe nayyi e tati holko ɓi nuhu o fattuno beele danda ɗum hud sura sappo e goo aya capanɗe nayi e nayi wa qila ya ardu ablai ma'ika wa ya sama'i aglai wa ghida alma'i wa qudiya al'amru wastawat ala aljudi wa qila bu'dan lilqawmi zalimina nden wiya e leydi moɗ ndiyam ma e an asaman darnu toɓo ngo nden ndiyam ɗam ustima yamirore waɗama laana joofi yo firtare wodan yimɓe bonɓe hud sura sappo e goo aya capanɗe nayi e joyi wonada nuhun rabbahu faqala rabbi inna buni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimina nden nuhu noddi jomum kadi wi e ee, jomi am aadi ko gonga gonga ɓiɗɗo am ko ɓesgu am ka ñawowo mawɗo ñawoɓe hud sura sappo e go'o aya capanɗe nayi e jeegom qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun hayru salihin fala tasal ma laysa laka bihi ilmun inni aizuka an takuna min aljahilina o wi'i ee nuhu o jeyaaka e ɓesgu ma sabu gollal makko bongal hoto naamno ka alana finde miɗo rentinma hade ma jeeyde fedde majjuɓe tesko aye capanɗe nayi e jeegom wonde tan ko e jibinande nuhu o jeya waɗani ɓi nuhu o dadde tawde o jaɓani maande allah nde hud suura sappo e goo aaya capanɗe nayi e jeeɗiɗi qaala rabbi inni auzu bika an asaluka ma laysa li bihi elmun wa illa taafir li wa tarhamni akun minal khasirina nden nuuhu wi joomam miɗe moolo e komi anndana so tawi kadi a yurmakimi mami laato e wasɓe majjuɓe miijo e tesko ay capanɗe nayyi e jeeɗiɗi hono no adama ni nuhune ina fonno ñagade yafuya bakkat mum sabu o wona timmuɗo o bakkodinino hud suura sappo e goo aye capanɗe nayyi e jeetati qila ya nuhu bidbi bi minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumattinuhum summa yamassuhum minna azabun alimun nden yamirama e nuhu ŋabbidde joldude leñol kala ko wonduno e makko e nder ndenka e duwaw ma waɗo e leƴƴi ɗi ɗi min dokkata belamma e saha kadi lepte bonde e dow maɓɓe ummorade e amen hud suura sappo e goo aaya capanɗe nayi e jeenayi tilka minan baailhaybi nuuhiha ilayka ma kunta taalamuha anta wala qaumuka min qabli haza fasbir inna al aqibata lilmuttaqina ko ɗum woni hunde e kabaruji e ko andanoka komin gandintuma wona an wona leñol ma hay goto e mon gandunoɗo ɗi ko adi ɗum noon jogo muñal moƴƴere ma woodan hulɓe allah battane moƴƴe sorao suura nogas e jeegom aaye temedere e sappo e jeenayi fan jeynaau wo man maau filfulkil mashuni min dandimbo ɗum noon kanko e kala ko o wonduno e laana he sorao suura noogaas e jeegom aaye teemedere e noogaas summa aragna baadul baaqin caggal ɗum min jooli heddiiɓe ɓee churaw suura noogaas e jeegom aaye teemedere e noogaas e goo inna fi zalika la ayatan wama kana aksaruhum muminina maande nani on saha ko ɓuri hewde e maɓɓe jaɓano anbiya sura nogas e goo aya capanɗe jeeɗiɗi e jeegom wa nuhan isnada min qablu fastajabna law fa najjaynahu wahala'u minal karbil azim nuhu e noddango min jaabimo min dandimo kanko e ɓesgu makko e kullon maɓɓe anbiya sura nogas e goo aya capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi wa nassarna'u minal qawmi llazina kazzabu be ayatina innahum kanu qawma sawin faragnahum ajmaina min dandimo kadi e ɓen jaggirnoɓe dokke amen ko penale ɓe gonino yimɓe bonɓe ɗum noon min joliɓe kamɓe fof ankabut sura nogas e jeenayi aye sappo e nayi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa akhazahum tufanu wa hum zalimuna kay dai min nili nuhu e yimbe mum o wondi e mabbe duubi ujunere ngakkunde capanɗe joyi ndungu ko caggal ɗum warango regginiɓe sababunde salade ɓe ankabout suura nogas e jeenayi aaye sappo e joyi fanjeynaau washaba safinati wa jaalnaha ayatun lilalamina kadi min dandiɓe kanko e ko wonno e laana he min mbaɗi ɗum annama jertinde windere nde yasin suura capantati e jeegom aya capanɗe nayyi e goo wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatihim fi fulkil mashhuni maande wonde wonande ɓe ko wonde min nawi jatiraɓe maɓɓe e laana tedduka fayida maande nde ngal gollal ko maande allah suura nogas e jeegom aaye temedere e sappo e jeenayi haa temedere e nogas e goo dandore nde kame halkare nde fof mbadda e nder gollal allah suura nogas e goo aaye capanɗe jeeɗiɗi e jeegom haa capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi sababu halkare nde ko salade tuubde suura nogas e jeenayi aaye sappo e nayi haa sappo e joyi no allah dandiriɓe ni ko ɗum maande suura capantati e jeegom aya capanɗe nayi e goo kadi min nawri leñol iwdi maɓɓe e nder laana tedduka firo nawri e araboore ko hamala ɗum woni naworde dongal goɗɗo ƴettude rondo walla gaddade dongal ayeje tengtude ittade e nder tawreta lasli suura jeegom ha jenayi suura jeegom aye joyi nde jomiraɗo yi bonande yimɓe ina mawni no feewi e dow leydi o yi kadi miijoji ɓerɗe maɓɓe fof pawi tan ñalawma fof ko e bonande miijo tesko e namne aaye joyi ɗo en jii mbaadi neɗɗo caggal nde yani e ngesa baa nde teskuyo addi wonde miijo e anni e neɗɗo ko golli ko boni ɓuri heewde e ko golli ko moƴi to tawi neɗɗo ɗaccidaama e hoore mum so allah ɓilaaki ɗon ko ɓuri heewde ko ombo dogana wonata ko bonande kono wonataa ko moƴƴi so tawi ko ɗum goonga hiisa no allah wiri ni ɗum noon hol fof no neɗɗo waawirta jogaade hoolaare wonde golle mum moƴƴe ina mbaawi naannude ɗum aljanna so tawii jikku e anniya e neɗɗo ɓuri abbade koye wadde bonande ɗum battane mum fof ko jeyge tan so tawi aɗum woodi bele neɗɗo ina wawi nadde aljanna golle makko moƴƴe tan mbawa nanudemo aljanna ko ma yaada e hoddiro e yaafuye allah ndar suura sappo e jeegom aaye capanɗe jeegom e goo ɗum noon eɗen mbaawi tonngude mbele deeƴa e hakkillaaji e ɓerde wonde ko teeŋti ko naatgol neɗɗo aljanna fawaaki tan e golle mum moƴƴe kono ko e yaafuya allah fawi ko ɓuri wadde maana fayida e nder nguurndam ko janngude no heɓrata yaafuya allah mbele eɗen naata aljanna holno miijoriɗa heɓde yaafuya allah suura jeegom aaye jeegom o nimsiti ko tagnooɓe ko ko wannoomo waɗde ɓe e dow leydi ɗum mettiimo miijo waaju e naamne aya jeegom haa ɗo ɗo gonɗen bonande neɗɗo ina heewi e dow leydi ndi haa addani allah nimsidde ko tagirno neɗɗo bindol ngol wi'i ɗo wonde allah mettinino e ɓernde mum holko konngol ngol firata ɗo ma ɗum firata ko sunaare mbele aɗa annduno allah ina suno e ɓernde mum so en bakkudini ɗum hollirta ko allah ina yiɗi en no feewi so tawino o yiɗano en ko mettere walla finnere tan o jogonto en so tawi en bakkudini kono tawde omo yiɗi en haa diwti ina muusa mo so en bakkudini sabu on bakkat ina seerde en e makko omo yiɗi en sara makko mbele aɗa yiɗi ɓadaade allah mi wiyani tan allah ina mettinana en so en bakkudini ko mbimi woni omo jogoo heen ɗiɗi fof mette kam e sunaare fof suura jeegom aye jeeɗiɗi ko ɗum waɗi o wii mami momtu yimɓe tagnomi ɓe fof e dow leydi mami bonnu kadi kala kullon e laadoji e ndiwri ɓayri mi nimsiti ko pewnirnomi ɗi suura jeegom aya jeetati kono nuhu jomiraɗo wela ɗum suura jeegom aya jeenayi haa sappo joni noon kabaru nuhu nani nuhu dañi ɓiɓɓe tato worɓe sama hama e yafasa nuhu gorko pewɗo ko nunduɗo e nder jamanu mum o rewata tan ko allah miijo tesko e namne aye jeetati ha sappo allah heɓi neɗɗo pewɗo ummaniɗo haɓade kala bonande e nder aduna he e on saha nuhu bindol ngol wi ɗo ko wonde nuhu ko neɗɗo pewɗo mo nawdetake e hay goto e saha mum wiyama ni omo yadanno e allah holko ɗum firti e hakke hakkille ma ɗum firti ko allah ko sehil makko kadi omo wondanno e allah o yewtiday e makko caɗele makko gurdam makko kam e hunde fof mbele wona hono ni mbaddata e sehil ma mbele sehilaɓe jadata mbele an aɗa yaada e allah mbele allah ko sehilma mbele aɗa haalda e allah geɗe kewɗe e gurdam ma hono no mbaddata e sehilma ni sura jeegom ay sappo e goo kono yimɓe heddiɓe ɓe fof ko oñiɓe e yeeso allah ɓe kebbini aduna o fitina sura jeegom aya sappo e ɗiɗi allah ndaari aduna o o tawi omo ooñi ngati tagooje guurɗe ɗe fof ndewi ko e laawol ooñaare suura jeegom aya sappo e tati allah wi nuuhu mi fellitii momtude tagooje guurɗe fof ɓayri ɗe kebbinii aduna o bonande mami momtude mi momta leydi suura jeegom aaye sappo e nayi ƴettu leɗɗe biyeteeɗe gofeer cehaa hen laana mbaykano wakande mondi ni mbaɗa hen cuuɗi ɓaataa e mum koltaar nder e boowal suura jeegom aaye sappo e joyi ko hono ni cehirtaaka ka jogotoo ko diraaje teemedde tati njuuteendi e diraaji capanɗe joyi njaajeendi e diraaji capanɗe tati toweendi suura jeegom aya sappo e jeegom mbaɗanaaka wuddere yaynorde nde diraa ɓiloto hakkunde mum e les mbildi ndi mbaɗa damal heen bange mbaɗa to ndarto kubeeje tati pawodirde suura jeegom ay sappo e jeeɗiɗi min noon mami addu ilamɗu fam e dow leydi ndi mbele adam momta kala ko wuuri e les asaman ko woni e dow leydi fof koko momtoto miijo e tesko aaye sappo e tati haa sappo e jeeɗiɗi ɗo allah wi nuhu wondema o halku aduna o fof o halkira ɗum ilam ɗufan caggal ɗum o yamiri nuhu yo fewnu laana mawka suura jeegom aaya sappo e jeetati kono mami waɗ hakkunde men aadi ma a jol e laana he aane ɓiɓɓe ma worɓe debbo ma e rewɓe ɓiɓɓe ma suure jeegom aya sappo e jeenayi jolna e laana he kadi kullon kullel fof e leñol mum leñol fof hen ɗiɗi dewel e gorel beele akon daɗa suure jeegom aya nogas diwri e kullon e laadoji ɗiɗi hen e leñol fof ma ngar e ma mbele ina ndaɗa sura jeegom aaye nogas e go'o anne ƴetta ñamri kala mbaɗa ɗum jooɓaari mandi won nguura mon aan e majji miijo e naamne aaye sappo e jeetati haa nogas e go'o ɗo en njii wonde allah fiɓodiri aadi e nuhu nuhu e galle mum ma dat e halkare nde allah anni wadde e dow leydi he nde o waɗirta ilam ɗufam ɗum noon hol jogorɗo dandude nuhu e galle mum suura jeegom aayi e nogas e ɗiɗi nuhu waɗi ko allah yamirno ɗum ko fof miijo e tesko aye nogas e ɗiɗi ɗo aɗa wawi andude holko wanno nuhu neɗɗo pewɗo e yeeso allah wiyama ɗo wonde nuhu waɗanno tan koko allah yamiri sura jeeɗiɗi jomiraɗo wi nuhu jol e lana he an e galle ma fof ngati mi yi'e oɗo jamanu ko an woni neɗɗo pewɗo e yeso am miijo tesko e namne aye goo ɗo allah wi nuhu yo naat e nder lanaka hol dalilu finde dokkaɗo ɗo hollude en wonde allah dandi nuhu e ilam ɗufam ɗam sabu ɗum e on jamanu ko nuhu tan wonno keptinaɗo e pewal ɗo allah ɗo joni noon eɗen mbawi ƴewde comcol pewal ngol yewtere mum waɗa e suura jeeɗiɗi aya nogasi jeegom no nafoore mum ɓure mum foti suura jeeɗiɗi aya ɗiɗi e jawdi ñametendi ndi fof jolnu hen dewol e gorol laabi jeeɗiɗi yantude kullon ladde ñaametekon kon fof dewel e gorel laabi jeeɗiɗi jawdi ndi ñaametaki ndi ndinne jolnirandi dewol e gorol tan kullon ladde kon ñaametaki kon konne jolnirakon dewel e gorel tan suura jeeɗiɗi aya tati ko fayti ko e ndiwri jolnu hen dewel e gorel laabi jeeɗiɗi bele geɗel fof e leñol mum ina daɗa wooda e aduna suura jeeɗiɗi aya nayi heddi tan ko balɗe jeeɗiɗi mi waɗa toɓo e dow leydi he hakke jammaji capanɗe nayi e ñalawmaji capanɗe nayi tan mi momta e dow leydi kala tagore nde bannomi suura jeeɗiɗi aya joyi nuhu waɗi ko jomiraɗo yamirno ɗum ko fof suura jeeɗiɗi aya jeegom nuhu yaranno ko e duuɓi temedde jeegom nde ilam ari e dow leydi ndee sura jeeɗiɗi aya jeeɗiɗi kanko e ɓiɓɓe makko worɓe e debbo makko e rewɓe ɓiɓɓe makko ɓe joli e nder laana he mbele eɓe daɗa e ilam ɗufamɗam suura jeeɗiɗi aya jeetati haa jeenayi e jawdi ñaametendi ndi e ndi ñaametaaki ndi wondude e kullon ladde ñaameteekon kon, kon e kon ñaametaake kon geɗel hen fof dewol mum e gorol mum ngari ha jetti joli e laana he no allah yamirno ɗum nuhu ni suure jeeɗiɗi aya sappo balɗe jeeɗiɗi caggal ɗum ilam ɗufam ari e leydi suure jeeɗiɗi aya sappo e go'o e hitande temedde jeegoɓere gurdam nuhu ñalawma sappo e jeeɗiɗaɓo e lewru ɗiɗaɓuru gite ndiyam luggere leydi fof fucciti dammuɗi diƴƴe asaman gudditi suura jeeɗiɗi aya sappo e ɗiɗi toɓo toɓi e dow leydi jammaji capanɗe nayyi e ñalawmaji capanɗe nayyi suura jeeɗiɗi aaya sappo e tati e on ñalawma nuuhu e ɓiɓɓe mum tato worɓe saama haama e yaafasa debbo nuuhu e isiraaɓe mum tato rewɓe joli e nder laana hee suura jeeɗiɗi aaya sappo e nayi kamɓe e kullon kon e laadooji ɗi e ndiwri ndii geɗel hen fof e leñol mum ɓe joldi suure jeeɗiɗi aaye sappo e joyi haa sappo e jeegom e ko waɗi ko wonki fof ɗiɗon hen geɗel kala dewel e gorel joldi e nuhu e laana he no allah yaminirno ɗum ni tan jomiraɗo uddi damal ngal caggal makko miijo e naamne aaya sappo e joyi haa sappo e jeegom hol fof no nuuru waawri uddude damal laana ka no ngal wayi mawnude allah uddanimbo ngal suura jeeɗiɗi aaya sappo e jeeɗiɗi ilamɗu fam woni e walde balɗe capanɗe nayi e dow leydi ndiyam ŋabbi suutii laana kaa haka woni e yeƴade suura jeeɗiɗi aya sappo e jeetati ɗam ŋabbi ɗam towi haa laana ka watti hayde e dow ndiyam he suura jeeɗiɗi aya sappo e jeenayi ndiyam ina ɓeydo heewde kaaƴe ɓurɗe towde ɗe fof njooli suura jeeɗiɗi aya nogas kaaƴe ɓurde toode jooli diraaje sappo e joyi suure jeeɗiɗi aya nogase goo kala ko dillatno e dow leydi maayi ndiwri jawdi kullon ladde laadoji kañum en e yimɓe fof suure jeeɗiɗi aya nogas e ɗiɗi kala ko foofatno e dow njorndi ndi fof maayi sura jeeɗiɗi aya nogas e tati kala tagore wurnode dow leydi firti gila e yimɓe ha e kullon ha e jawdi fof firti ha heddi nuhu e ko jolduno e mum e lana heeko miijo e tesko aya nogas e tati ko annabi nuhu e ɓesgu mum e ko joldi e lanaka keɓi dadde e halkaare ilam ɗam waɗi e leydi ndi suura jeeɗiɗi aaye nogas e nayi ndiyam ɗam dambi e dow leydi he ñalawmaaji teemedere e capanɗe joyi suura jeetati allah siftori nuuhu kullon ladde kon jawdi ndi e kala ko o jolduno e laana hee o yamiri henndu yo wutte e dow leydi hee ndiyam ɗam fuɗɗi ɓeebde suura jeetati aaye ɗiɗi gite ndiyam luggere leydi nde kañum en e damude asaman ɗe ngudda to ɓo silti hankadi suura jeetati aaye tati ndiyam woni e ɓeebde ina ɓeeɓa tan nde balɗe temedere e capanɗe joyi ɓenni ndiyam ɗam usti suura jeetati aaye nayi e ñalawma sappo e jeeɗiɗaɓo e lewru jeeɗa ɓuru laanaka guusi e dow haayre wiyeteende ararat suura jeetati aaye joyi ndiyam ɗam woni e ustaade haa ñalawma gadano e lewru sappo ɓuru ko ndeen cettemeeje kaaƴe peeñi suura jeetati aaye jeegom nde balɗe capanɗe nayi ɓenni kadi nuuhu udditi henorde nde o wannoo e laana hee nde suura jeetati aaye jeeɗiɗi o jaggi jeyi o acci ɗum diwi ina yaha ina arta haa ndiyam ɗam ɓeeɓi e dow leydi hee suura jeetati aya jeetati o jaggi kadi foondu o woppi ɗum diwi mbele ombo ƴeewa so tawi ndiyam ɗam ustiima e dow leydi hee suura jeetati aya jeenayi kono foondu ndu ronki dañde nokku ɗo juuri ngati ndiyam ɗam ina heddino tawo e dow leydi ndi fof ndu arti e makko e nder laana he o forti jungo makko o jaggindu o wattindu e laana he suura jeetati aya sappo o fadi kadi haa balɗe jeeɗiɗi goɗɗe timmi o jaggi kadi fondu ndu o woppi ɗum diwi suura jeetati aya sappo e goo ndu arti e makko kikiiɗe tan o yii beremrefol keccol iwgol e lekki oliwi ina woni e hoggo mayru ko ɗum waɗi nuuhu anndi ndiyam ɗam ustiima no feewi e dow leydi hee suura jeetati aya sappo e ɗiɗi o fadi kadi haa balɗe jeeɗiɗi goɗɗe timmi o jaggi foondu nduu o acci ɗum diwi e ngol noon ndu artani sura jeetati aya sappo e tati e hitande temedde jeegoɓere e goo ngurdam nuhu e ñalawma gadano e lewru adandu ndiyamɗam hori nuhu itti bildi lanaka o lemi e saraji he fof tan o tawi leydi ndi yoori suura jeetati aaya sappo e nayi e ñalawma noogas e jeɗi ɗaɓo e lewru ɗiɗa ɓuru leydi ndi yoori haa laaɓi suura jeetati aaya sappo e joyi ni woni allah haaldi e nuuhu wii ɗum suura jeetati aaya sappo e jeegom ƴeeng e laana hee aan debbo ma ɓiɓɓe ma worɓe e rewɓe mumen suura jeetati aya sappo e jeeɗiɗi ƴeegnu kadi kullon ladde kon fof jawdi ndi fof wondude e laadoji ɗi fof yo ɗi caro ɗi jeeña ɗi keewa e dow leydi he suura jeetati aya sappo e jeetati ni woni nuhu ƴeŋi e laana he kañum e ɓiɓɓe mum e debbo mum e esumen rawɓe sura jeetati aaye sappo e jeenayi kullon ladde kon fof laadoji ɗi fof ndiwri ndi fof jawdi ndi fof geɗal hen fof ƴeŋi e laana he sura jeetati aya nogas nuhu mahani jomiraɗo sakkorde o jagge e kala jawdi ñametendi e diwri ndi o sumi sadakeji ɗi e dow on nokku tesko aya nogas nde yano ha ndiyameje ilam ɗufamɗam hori yori e leydi he ene yaha ko fotino hitande nuhu e ɓesgu mum kam e kullon njalti e lanaka nuhu ko jom teddungal nde allah dandunombo kanko e iwdi makko o fewni sakkorde kadi o ƴetti kala kullel ɓurgel laabde e fannu hen gila e daaba haa e ndiwri o subi ɗum e laaɓal o hirsi e dow sakkorde nde mbele laato sadak weltinde allah suura jeetati aaya noogas e goo uureekiki weli joomiraaɗo wi'i e hoore mum hankadi leydi ndi sabu ko inna ma aadeyen mbaɗata ko mboɗo anndi miijooji aadeyen ko bonɗi gila e cukaagu mumen hankadi mi wonta firtu ko tagmi ni miijoo e tesko aayi noogas e goo uurngol daabaaji cumaaɗi wonnoo ko laati deññoowo allah o sadak mo nuuhu waɗi weli allah no feewi haa allah wi ko heddi hen ko mi wonta huɗir leydi batte neɗɗo sabu bonande koko ɓooyi ne haade e neɗɗo gila ko cukalel kadi mi wonta halko haa mi momta ko mbannomi hono no mbaɗmi joni ni nuhu noon wona kañum idi wadde sadak daaba cumaɗo faade e allah abel kadi waɗino ɗum e lasli suura nayi aaye nayi en ji e nder ɗiɗo fannuji ɗiɗi fof allah ina welto no feewi e sadak daaba aɗum weltinamo kono eɗen mbawi andude wadde sadak daaba cumaɗo ko hunde mawde to allah ma en keɓoy andude haqiqa o yeeso kala hunde weltinore allah ina heewi nafoore fayida sura jeetati aya nogas e ɗiɗi caggal aduna gasani jabbere e coñal ɓuuɓol e nguleeki ndungu e ceeɗu jamma e ñalawma nattata suura jeenayi allah waɗi e nuhu e ɓiɓɓe mum barke o wiɓe jeeñe keewe kebbine aduna o suura jeenayi aye ɗiɗi kullon ladde ndiwri laadooji liɗɗi fof maa hul on doga on ɗi mbaɗaama e kalifaani mon suura jeenayi aaye tati no dokirnoomi on ni huɗo hecco gila adan jooni oɗon mbaawi ñaamde kala ko wuuri ina yaha suura jeenayi aaye nayi kono woto ñaame e tew kedirigo ƴiƴam ngati ko kanjam woni gurdam maggu suura jeenayi aya joyi ƴiƴam mon kadi fittaani gurdam mon mami yomno ɗum mami yoftano kala neɗɗo mo kullel wari neɗɗo barɗo bandum ne mami yomno ɗum gurdam neɗɗo suura jeenayi aya jeegom kala dufɗo ƴiƴam neɗɗo ma ƴiƴam mum rufire ƴiƴam bandum ngati allah nandini neɗɗo koye mum sura jeenayi aye jeeɗiɗi ɗum noon jeeñe keewe caroɗe e aduna he fof sura jeenayi aye jeetati allah wi kadi nuhu e ɓiɓɓe mum sura jenayi aya jenayi joni mami wat aadi hakkunde men mami wonmo hakkundam e jibinande ma sura jenayi aya sappo e kala kullon ngurkon gondukon e ma kala ndiwri kala jawdi kala ko ƴeegno e laana he sura jenayi aya sappo e goo mi waɗi aadi hakkundam e mon wonde ilam ɗufam goɗɗam wonta firtude tagore wonta firtude leydi hankadi sura jenayi aya sappo e ɗiɗi allah wi kadi mande aadi mo badmi hakkudam e mon hakkudam e tagore o nani ɗum ko wonande yontaji garuyoji ɗi kala sura jenayi aya sappo e tati mi waɗi timtumolam e nder duule yo ngol won maande aadi hakkundam e leydi suura jeenayi aya sappo e nayi so tawi mi rendini duule e dow leydi timtumol ma feeñ e nder duule he suura jeenayi aya sappo e joyi mami siftor aadi mbaddumi e moɗon o onon e tagore aadi biɗo ndiyam wonta wayi no ilam ɗufam ni saka firta tagore sura jenayi aya sappo e jeegom so timtimol ngol feeñi e nder duule mami ndarngol mi siftora aadi mo firtotako mo mbanmi hakkundam e tagore o sura jeenayi aya sappo e jeeɗiɗi allah reftani ɗum nuhu o wi'i ko ɗum woni aadi mo mbanmi hakkundam e tagore o tesko aaye sappo e ɗiɗi haa sappo e jeeɗiɗi allah wi'i kadi ɗum woni maande aadi am miɗo waɗa ɗum hakkundam e mon hakkunde am e kala ko tagaa fittaandu ko sati on nde maande wonata kadi hakkunde am e jibinande aroore caggal mon mami wat timtimol e duule he ngol timtimol wonata maande aadi hakkundam e mon so mi addi duule ɗe e dow leydi nde timtimol ngol feeñi fof mami siftor aadi hakkunde men kam e aadi hakkundam e kala ko taga fittandu nde timtimol ngol woni e nde duule ɗe fof mami yi kadi mi siftora aadi mo banmi ha abada hakkundam e kala ko taga fittandu e dow leydi kadi allah refti timtimol ngol ko maande aadi mo banmi hakkundam e kala ko taga fittandu e dow leydi ndi fayida maande laanaka gedal jiitiningal e maande nde annabi nuhu ko ɗoftiɗo gonɗuɗo wonno omo jamno konnguli allah haalannoɗi ko fati e ilam ɗufam ngaru jam ɗam tawde woni ko gonɗinɗo o fewni laana kadi o naati hen laana pewniraka leggal dandi nuhu e galle mum battane mum nuhu woni gadiɗo e nder gonɗinɓe hesɓe gonɗinɗo heɓat faabo allah dandore e ɗoftare maande nde miijo aynata ko allah tan wawi wadde yimɓe e lawol dandore adama wawano suurde gacce mum allah newnani newnanimo comcol peewal nuhu wawano heɓande hoore mum laawol danndoore e ñaawore allah nde ko allah tan waawi ɗum allah ƴetti waɗi ɗum ni hamala o nawi nuuhu e nder laana ka miijo woni kala yimɓe rewɓe kadi gonɗinɓe fof ina mbaawi keɓa ndeen foɗoore en bismiima windere nde e jangde men aroore maande tataɓere ko adi eɗen gudda siftorde e maande goo bakkat gilɗi jomiraɗo e adama e hawa comcol peewal maande ɗiɗeɓere ilam ɗufam nuhu e lanaka allah fiɓi aadi ilam ɗufam wonta momtu ko tagno uddirka dabaji cumaɗi ko hunde wande fayida to allah maande comcol pewal kam e maande lanaka holliri en ko wonde allah ina jogi baawɗe no ina dandira yimɓe kadi no ina fawra kugal e bakkudinɗo allah holliri en wonde ma o dandu en e bakad men e feere makko kono wona e feere men joni noon ma en ji no o timminirta feere yonde e feccere aroore so allah jaɓi ma en ji maande tataɓere tengtunde nde allah waɗi nden maande woni sadak mo ibrahima waɗno